Maiatzak hogeita bederatzi gaur da data hau berrio albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi atxo azte azkenarekin entzun dugun bezala maiatzeko osoko bilkura ospatu zen. Eta atzoko azuzenki mugitua izan zela esan dezakegu xabi lasa elkateak UPN-eko zinegotziek beren eskutan dituzten udal giltzen erabilera desegokia azaltzen arezela Daniel Kuesta upn herri batzordearen buruak inkrepatu zuen gauzak onela Xabi Lasak kuesta udalbatzatik kanporatu zuen polemikak aparte atzoko bilkuran Bardenaseko tiro poli, poligonoaren aurkako mozioa onartu zen baita LGTB fobiaren arira iek aurkezturikoa azken hau puntuka bozkatu zen UPNek eskatu bezala e, bestetik murrizketen aurkako beste bi mozio onartu ziren bata berdintasun alorrean ematen diren murrizketei zeukiena eta bestea aurreskolen finantzia informazioan emango denarekin. Eta atzoko egunean ere emakumen kontrako erasoen inguruko solasaldia ospatu zen. Oikariari elkarteak eta udaleko berrentasun saia antolaturik bilgune feministako kide bat urbildu zen, gaztelegura bortxen aurrean egin dezakegunaz eh, ez tabai da bultzatzeko bilkuran. Ama bos bat, ama eta gazte parte hartu zuten horretan, beren esperientzeak, aserreak eta hausnarketak elkarbanatu zituzten. Doñoa musika banda kantolaturiko banden arteko zikloa itxi asmoz doñoak e, eh, kontzertua eskeniko du. Berrezarko doinua musika bandak, larun bat honetan Euskal Herria plazako karpan kontzertu eskainiko du arratsiko zortzietan eta honekin banden arteko zikloa itxiko dute. Kontzertu honetan danbolin txistu bandak lagunduko die hasieran txistulari danborilari eta dantzariek hartuko dute protagonismoa eta gure herriko musikariak ikusialko ditugu. Gorka Morenoren el reencuentro liburua aurkeztuko da gaur. Larragan bortxatua, torturatu eta fusilatu izan zen marabila izeneko gaztearen arrebarekin, Josefina Lambertorekin Gorka Morenoren kontaktua deskribatzen da. Gorka Moreno eta Josefina Lamberto bera liburuaren aurkezpen bilkuran parte hartuko dute. Azken hau, jakin bezala nafseo masei fusilatuen zenitarteko elkarteak antolaturiko oroimen historikoaren inguruko jardunaldien baitan kokatzen da. Itzordua, gara txaldeko zor gaur kulturgunean. Eguraldiaz mintzatzeko nea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua odeitxu gongo dela eta hanemenka euri txikia egin dezakela gaur horixe dioena gaurko iragarpenak. Aira, haiz zemende baleko ibiliko da eta temperaturei daukionez, temperatura maksimoak gutxi edo nahikoa egoko dira berez. Epeltzea alderagoaz, xebi. Eta hau da guztiak aurko albistikiari daukionez, informazio gehiago datu zen ordu eta hanen berri hozari sintonian fmkoen puntu zortzian edo ordu interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.